regino Liliu o estis la lasta monarco de la regno de Havaio. Xi jeredis la tronon de sia frato Kalakaua, quiam xi estis quinde trillaragia. Tamen, xia regado estis mal longa, char nur du iaro in poste, Puccio, quidata deus sono, forigis sin de la trono. Dom sia regado, Liliu Ocalani antauenigis legioin por protecti Havaian statan cae popolan interesoin, kiel malpermesi plu privatigon de publicae terenoi, declari publica in ciuin voion cae pontoin, fondi bancon cae lerneioin por virinoi, porque ili havu mons independetson cae altan educon. Si provis nuligi la constitucion de bayonetoi, nomita tiel pro la minazoi usatai por devigi la monarcon resti kiel ornam figudo. Lili Wokalani volis redacte novan constitucion quiu restarigu la povon a la monarco cae sendependigu la Havaian staton. La usonae cae europae loggiantoi de Havaio antau la minasso ce sigi sien privilegioin, ciel la voce don raito, ciu permesis nur al ili voce doni, cae la commerzae interessoi en la supermercato, planis renversi shin. La usona ambasadoro en Havaio petis trupoin por protecti usonain entreprenoin cae posedajoin. Lili Wokalani cae la indigenae havaianoi mobilisigis contra la usona anexado per articoloi en gazetoi, peticioi cae denuncoi de la rassismai agadoi de la extralandanoi. Tamen, posto multai clopodoi de patsema resistado, la regino estis sempo cae arestita. La regno estis annexita al usono. Lili Wokalani estis sen liberigita ca isolita al si oni malpermesis iun ain contacton cun l'extero. Sen publicajoi cae gazetoi, cae essence, sen contacto cun siai proximuloi cae sia popolo, si rifugis sin en la vercado cae la musica componado. Lili Wokalani talenta vercantino, croniquis la historion de sia lando, de sia demisiigo en sia libro, historio de javallo de la javalla Regino. De ciam si estis pasia musicanto cae componistino. Si cantis cae ludis plurain instrumentoin. Precipe si estis productiva componistino de Havaia musico. Dum sia vivo, si creis pli ol cent sesdec vergoin, quiuin si usis por resisti contra la cultura nuligo de sia popolo. Inter tiui estis adiau al vi, aloha oe, cae Havaia populara canto. que quiu estis la himno de chi tiu lando de 1866 ĝis 1874. En siaj y y diras: componado estis por mi tiel natura kiel spirado, cae chi tiu restas la fonto de la plej granda conforto gis hodiaŭ. unue mine havis instrumenton cae devis transcribi la notoin nur per mia vocio. Mi transcribis plura cantoin. Trie li foriris el mia mal libereio al grando urbo Chicago, quie ili estis presitei inclusive de aloja oe, cae igis tre popularei cantoi. componajo aloha oe estas considerata el simbolo kaj lamento por la perdo de gialando. Jodiau, si estas estas la play reconebla y Javaya y cantoi, kiu umontras la velan kaj tradician culturon de la lando kun de y influoi. Si usis sia in musica in componajoin qui el manieron sprimi sia in sentoin kai defendi la culturon de sia popolo kai sia lando. Lili Wokalani helpis conservi schlossilein elementoin de la tradizia havaia poetico. Exemplo de tio estas sia traduco de la Kumulipo, la havaia creada chanto transdonita buche fare de pra vino. Lili Wokalani timis que si neniam eliros vivanta de sia marlibereyo, Tiel si tradukis la cumulipon en la espero que la historio cae culturo de y homoi neniam estu perditai.